Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Ընթնալություն Արցախի նախագահի մոտ։ Հադրութի համար 6 ընտրատարածքում ընթանում է ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություն։ Արցախի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարն Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահի հետ քննարկել է համահայկական օրակարգի հարցեր։ Մոսկվայում Արցախ ֆրուտի դոշաբի վաճառքն ադրբեջանցիների բողոքի պատճառ է դարձել։ Արաբական պետությունները կոչ են արել միջազգային մակարդակով ճանաչել Պաղեստին պետությունը։ Թուրքիայի նախագահը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք է ճանաչել Թրամփից ավելի շուտ։ Արցախցի մարզիկը դարձել է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը դեկտեմբերի 9-ին հանդիպում է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպմանը քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այս ոլորտում հայկական երկու հանրապետությունների խորհրդարանների եւ համապատասխան հանձնաժողովների փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արմեն Աշոտյանն ասել է, որ խորհրդարանական ձևաչափով այցելությունները եզրափակվում են Արցախի նախագահի մոտ քննարկումներով։ Արցախում ենք մեր Արցախյան խորհրդարանի գործընկերների հետ միասին քննարկելու արտաքին քաղաքական օրակարգը։ Բավական բուրըն եւ անկեղծ քննարկում էր այսօր, որը վերաբերում է մեր ընդհանուր ապագային, որովհետեւ Արցախյան հիմնախնդիրը նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ վաղվա ամուր օրվա գրավականն է։ Քանզի Հայաստանի խորհրդարանն է ներկայացնում այսօր Արցախը հայության ձայնը դրսում, մենք պարտավոր ենք նաեւ համաձայնեցված օրակարգով եւ համատեղ քննարկումներով ստեղծել այդ միասնական կան արտաքին քաղաքական օրակարգը։ Նախագահին ներկայացրեցինք աշխատանքի արդյունքները, ասացինք նաև, որ հաջորդ տարվա համար պլանավորում ենք համատեղ խորհրդարանական լսումներ Ստեփանակերտում, ինչպես նաև մեր հանձնաժողովի ինքից վերլուծական խորհրդի արտագնանի Ստեփանակերտում։ Իհարկե նաև լսեցինք տեղեկություններ Արցախում պլանավորվող միջոցառումների մասին հաջորդ տարի, երբ լրանում է Արցախյան շարժման 30-ամյակը, կարծում ենք դա հրաշալի հնարավորություն է նաև արտաքին աշխարհին հիշեցնելու Արցախյան շարժման բնույթը, պատմությունը, արժեքը, որովհետև Արցախյան շարժումը սկզբնավորվել է սովետական միության տարածքում որպես առաջին ազգային ժողովրդավարական ռազմական շարժումներից մեկը, այնպիսին ինչպիսին Բալթյան երկրների շարժումներ, Վրաստանի շարժումներ եւ այս շարժումը, որ բերեց Արցախի հանրապետության ստեղծմանը, իհարկե որևէ գեոպոլիտիկ աշխարհակահաղական շահի շարժում չէր, սա արժեքների շարժում էր եւ Արցախյան հանրապետության ստեղծումը իրակունքներով գալիս է հենց արժեքների վրա խարսված Արցախյան շարժումից։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանի եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը, քննարկվել են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը եւ հայկական երկու պետությունների համապատասխան գերատեսչությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Արցախը ժողովրդավարական տեսանկյունից աշխարհի ներկայացնելը մարդու իրավունքների պաշտպանի կարևոր ուղղություններից է, ասել է Արման Թաթոյանը նկատի ունեմ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը եւ դրանով հանդերձ նաեւ ապահովել ճանաչելիությունը ժողովրդավարական, ինչը կարեւոր է, որովհետեւ չի կարող քաղաքական որևէ հարց ազդեցություն ունենալ մարդկանց իրավունքների պաշտպանության վրա։ Եվ այս առումով կարծում խորհրդանշական է այս այցը եւ հատկապես կարեւորում եմ Արցախի նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում ընդգծված այն հարցը, որ մենք պետք է շարունակենք այս աշխատանքները ոչ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, այլ նաեւ խորհրդարանի հետ, այլ նաեւ աշխատենք բոլորային ուղղություն գործընթացներով, որոնք հնարավորություն կտան ել ավելի միջազգային ներգրավվածություն ապահովել։ Ես ուզում հատկապես կարևորել այն, որ պետք է անընդհատ աշխատանք տանել միջազգային տարբեր գործընկերների, փորձագետների այցերը Արցախ ապահովելու ուղղությամբ։ Եվ դրանով է նաև պայմանավորված այն, որ մենք իրականացնում ենք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք ապագային հույս ունենք եւ համոզված ենք, որ կտանեն դրան։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հադրութի համարվեց ընտրատարածքում ընթանում է ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրություն։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ժամը 8-ին բոլոր տեղամասերում հայտարարվել է քիվարկության սկիզբը եւ ընտրողների մուտքը քիվարկության սենյակ թույլատրվել է։ Ինչպես տեղեկացան տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Բենի Կարապետյանից, վաղ առավոտից նկատվում էր ընտրողների ակտիվություն։ Միաժամանակ ցեղամասային ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել ընտրությունների պատրաստականության մասին։ Ըստ ճշտված տվյալների, շրջանում ընտրողների թիվը կազմում է 8562 ընտրող։ Ընտրությունները համայնքներում կազմավորված ընտրական տեղամասերում շարունակվում են։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ են Օրերը Ստեփանակերտի Եվրոպա հյուրանոցի նիստերի դահլիճում Արցախի փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների հետ։ Հանդիպման մանրամասները Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժում։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի նորաստեղծ ասոցիացիայի ստեղծման նպատակը ըստ տնորեն Էրիկ Մկրտումյանի բարբերաբար հանդիպումների միջոցով ոլորտում արկա հիմնախնդիրները վերհանելն ու փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի շահերի պաշտպանությունն է։ Հենց այդ նպատակին էր ուղված նաեւ օրերս կայացած հանդիպումը, որին ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի օմբուդսմենները։ Նման ձևաչափով հանդիպումներ անհրաժեշտ է հաճախակի կազմակերպել, իր խոսքում նշեց Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը։ Այս ոլորտը Բարձր իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի համար ընդհանրապես շատ զարգացող ոլորտ է, շատ կարևոր ոլորտ է, թե Արցախի Բարձր իրավունքների պաշտպանի հաստատության համար, թե Հայաստանի Բարձր իրավունքների պաշտպանի հաստատության համար Բախտիկ չէ, որ մենք մեծապես օգտվում ենք հենց հայաստանյան փորձից, շատ ոլորտներում եւ ես վստահ եմ, որ այս ոլորտում նույնպես կկարողանանք հայաստանյան փորձից Փոքր եւ միջին բիզնեսի հետ կապված հաճախակի են խնդիրներ ցակում Արցախում, մասնավորապես ներմուծման եւ արտահանման մասով։ Այսպես թե այնպես Հայաստանի Հանրապետության հետ փողորձակցության հարցեր են առաջանում։ Այս համատեքստում Ռուբեն Մելիքյանը առաջարկեց ավելի ակտիվ համագործակցել, ինչը նրա համոզմամբ կտա իր դրական արդյունքը։ Մենք գիտենք Արցախի արտահանումը եւ ներմուծումը Հայաստանի Հանրապետության միջոցով արվում եւ ես ավելի քան վերաբերելի համարեցի առաջարկեցի պարոն Կապլանին եւ շնորհակալ եմ որ ընդունեց առաջարկը։ Սարում իրական իրականացնելու համար եւ կարծում եմ որ ոչ ֆորմալ պայմաններում մենք կարող ենք իսկ բովանդակային հարցեր քննարկել Հանդիպմանը նշվեց, որ փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի շահերի պաշտպանության գործում օմբուդսմենը պետք է իր ուրույն տեղը ունենա։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը այս ոլորտում իրականացնում է հետեւյալ գործառույթները։ Արման Հատոյանի խոսքով զբաղվում է նաեւ այն բողոքների քննարկմամբ, որոնք ուղղված են թե մասնավոր կազմակերպությունների դեմ, թե մասնավոր կազմակերպությունների կողմից պետությունների դեմ, պետության դեմ, պետական մարմինների։ Ընդ որում մասնավոր կազմակերպությունները սա ըստ էության ձեզ իր իրանց դեմ որ ներկայացնեն, այստեղ ձեզ չվերաբերում, որովհետև այնտեղ մենք ունենք նոր ուղղություն, երբ քաղաքացիները ջրի, գազի, էլեկտրականության եւ այդ կոմունալ ծառայությունների հետ կապված կարող են դիմել մեզ այդ կազմակերպությունների դեմ։ Եվս գլխավոր մի ուղություն, որն այժմ զարգացման փուլում է Հայաստանի Հանրապետությունում, դա այն է, երբ բիզնես եւ պետություն համագործակցությունը նակամախոչնդոտների է հանդիպում, սկսած օրենսդրական կարգավորումներից մինչեւ արտահանում բիզնեսը խնդիր է ունենում պետության հետ։ Այսինքն Վահանելիչյան նշեց արտահանման մասին, պետական սահմանի հատման հետ կապված, անցման հետ կապված մաքսային հսկողության խնդիրներ, սահմանային վերահսկողություն եւ այլն, ամեն ինչով մենք շատ լիարժեք զբաղվում ենք։ Ակնկալելով ակտիվ համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը նշեց, որ իրենք պատրաստական են իրավունքի յուրաքանչյուր ոտնահարման դեպքում աջակցել եւ ինչու՞ չէ, հաջախակի կազմակերպել նաեւ փոխայցելություններ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ամուր տեղական ինքնակառավարումը եւ անկախ դատական իշխանությունը թերևս ամենակարևոր քննություններն, որ մենք հանձնում ենք որպես պետականություն կերտող ժողովուրդ։ Հենց այդ քննությունները հաջողությամբ հանձնելուց է կախված մեր երկրի ապագան։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է Հայաստանի համայնքների միություն հասարակական գազམ་ակերպության կողմից Դիլիջանում անցկացված տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման մարմինների նվիրված խորհրդաժողովի ամփոփիչ նիստի շրջանակներում ունեցած իր ելույթում։ Սա մեր պետությունն է, մեր ընդհանրական պատասխանատվությունը, ուստի մեղքն ուրիշի վրա բարձելու առիթ եւ արդարացում չպետք է փնտրենք։ Ժողովրդավարություն հասկացությունն անիմաստ է առանց կայացած տեղական ինքնակառավարման։ Սա է իսկապես կարևոր դարձնում այս քննությունը մեր հասարակության եւ պետության համար, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի նախագահ Կարոլին Մյուգարին եւ Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնթոնի Բարսամյանին։ Նախարար Նալբանդյանը կարևորել է համահայկական խնդիրների բարձրաձայնման եւ լուծման ուղղությամբ Ամերիկայի հայկական համագումարի բեղմնավոր գործունեությունը, ինչպես նաեւ արտգործնախարարության հետ շարունակական համագործակցությունը։ Անդրադարձը արվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի եւ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների կողմից գործադրվող ջանքերին։ Հանգամանալից քննարկվել են համահայկական օրակարգի հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանը նշել է, որ վերջին շրջանում Հայաստանի Հանրապետության հեղինակության բարձրացմանը զուգահեռ պայմանավորված Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրմամբ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանը մեկուսացվում է։ Գնալով ավելի են սրվում Ադրբեջանին ուղված քննադատությունները տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից այնտեղ մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների առումով ասել են։ Ըստ Սաֆրաստյանի սա բավական վտանգավոր գործընթաց է Ադրբեջանի համար։ Չի կարելի բացառել, որ Թուրքիայի ակտիվացումը Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում նաև փորձ է, որովհետև նրանք հասկանում են, որ Ադրբեջանը մեկուսանում է, նրանք ավելի փորձառու են այդ հարցերում եւ հասկանալով սա փորձում են գոնե ինչ-որ բան փոկել, որովհետև հետո ավելի դժվար կլինի, նշել է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Մոսկվայի խանութներից մեկում աղմկահարույց պատմություն է ցավալվել հայկական արտադրության դոշաբի պատճառով։ Այս մասին ասել է Արցախ ֆրուտ ընկերության ղեկավար Արմեն Ծատրյանը։ Մոսկվայի սուպերմարկետներից մեկում օրեր առաջ մի խումբ ադրբեջանցիներ պահանջել են, որ դարակներից հեռացնեն դոշաբը։ Պատճառը պիտակի վրա գրված Արցախ բառն է եղել։ Մեր ապրանքը վաճառվում է Մոսկվայի խոշոր սուպերմարկետներում։ Տասնյակ ազգերի մարդիկ են մտնում այնտեղ, բայց նման միջադեպեր միայն ադրբեջանցիներն են հրահրում շրջաններում, ասել է նա։ Միջազգային լրահոս Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը պաշտոնապես Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուց հետո Արաբական պետությունների լիգայի խորհուրդը Կահիրեյում կայացած նիստի շրջանակում արտգործնախարարների մակարդակով հայտարարություն է ընդունել, որում կոչ է անում միջազգային մակարդակով ճանաչել Պաղեստին պետությունը Արևելյան Երուսաղեմում իր մայրաքաղաքով հանդերձ։ Արաբական երկրները մտադիր են դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որպեսզի կառույցը քննարկի Թրամփի վիճահարույց որոշումը։ Բացի դրան Իրականից արաբական պետությունների լիգան դիմել է Թրամփի վարչակազմին, պահանջելով չեղարկել որոշումը։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության հայ падգամավոր Կարո Փայլյանն անդրադարձել է Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարության թուրքական արձագանքին։ Ըստ նրա, իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք է ճանաչել Թրամփից ավելի շուտ։ Ներկայում իրենց էժանագին շոուներով փորձում են օրակարգը շեղել իրենց անօրինակություններից, ասել է Կարո Փայլյանը։ Մշակութային կյանք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում մեկնարկել են հայ ժամանակակից երաժշտության օրեր։ Ծրագրի նպատակն է հայ ժամանակակից երաժշտության հանրահռչակումը եւ տարածումը, ինչպես նաեւ երկու երկրների միջև մշակութային կապերի ամրապնդումն ու զարգացումը։ Մարզասերների համար Եկատերինբուրգում կայացած Կիոկուշին կարատեի աշխարհի առաջնությունում Արցախցի մարզիկ Արթուր Արուշանյանը դարձել է աշխարհի կրկնակի չեմպիոն։ Արցախցի մարզիկը եզրափակչում հաղթել է Ռուսաստանի ներկայացուցիչ